บุ๊กทู ห้าสิบสาม пятьдесят три, пятьдесят три, ร้านค้า магазины, магазины. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา мы ищем спортивный магазин, Мы ищем спортивный магазин. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ мы ищем мясной магазин, Мы ищем мясной магазин. เรากำลังมองหาร้านขายยา мы ищем аптеку, Мы ищем аптеку. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล Дело в том, что мы хотели бы купить футбольный мяч. Дело в том, что мы хотели бы купить футбольный мяч. เราต้องการซื้อซาลามี่ Дело в том, что мы хотели бы купить солями. Дело в том, что мы хотели бы купить солями. เราต้องการซื้อยา Дело в том, что мы хотели бы купить лекарства. Дело в том, что мы хотели бы купить лекарства. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Мы ищем спортивный магазин, чтобы купить футбольный мяч. Мы ищем спортивный магазин, чтобы купить футбольный мяч. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Мы ищем мясной магазин, чтобы купить солями. Мы ищем мясной магазин, чтобы купить солями. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา Мы ищем аптеку, чтобы купить лекарства. Мы ищем аптеку, чтобы купить лекарства. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Я ищу ювелира. Я ищу ювелира. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Я ищу фотомагазин. Я ищу фотомагазин. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Я ищу кондитерскую. Я ищу кондитерскую. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Дело в том, что я собираюсь купить кольцо. Дело в том, что я собираюсь купить кольцо. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Дело в том, что я собираюсь купить фотопленку. Дело в том, что я собираюсь купить фотопленку. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Дело в том, что я собираюсь купить торт. Дело в том, что я собираюсь купить торт. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Я ищу ювелира, чтобы купить кольцо. Я ищу ювелира, чтобы купить кольцо. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Я ищу фотомагазин, чтобы купить фотопленку. Я ищу фотомагазин, чтобы купить фотопленку. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Я ищу кондитерскую, чтобы купить торт. Я ищу кондитерскую, чтобы купить торт.